tiel mi spertis esperantistan turismon. Parolas Luisa Carol. Mi esperantistigis en 2005. Tiam mi opinis che la plesuro de aina voyaggio tutte ne dependas de la lingvo in kiu oni parolas dume. Nun, post dec iaroi de esperantista vivo, mi malsam opinias. La apartain etsoin de la esperantista turismo neigas la lingvo mem, sed la esperantista comunumo, quiu estas aparte amiciema cae malfermita al interculturai spertoi. Sincere, dum mia esperto i pri esperantista turismo ne tro multa pedaurinde oni ofte krokodilis aligatoris kaec kai makamis ne gravas esperantista turismo estas por mi a parte juinda sen depende de ti ai detaloi La esperantista turismo ocasas en aparta etoso, char gi estas precipe socia evento. Gia unua celo estas crei cae plifortigi amicetsoin inter homoi el diversae landoi. Certe oni cune admiras peisagioin, spectas concertoin, cae divers tipain spectacloin, visitas museoin, historiaen locoin, auscultas prelegoin, cae tiel plu. Sed intertempe, oni inter impresoin, opinioin, oni conatigias cun pensmanieroi cae vit punctoi de alilandanoi. Oni largigas sian mensan horizonton ciu tio ne ocasas ancau dum ne esperantistai excursoi? Quelc foie ja ocasas, sed nur hazarde, cae malofte. Antau kelcai iaroi, mi partoprenis esperantistan excurson dum ciu oni visitis inter alie belegan botanican giardenon apud la morta maro. Trovigis tie centoi da spezioi de arboi el ciui continentoi crom Antarctico. Neniu natura arbaro povus enhavi tiom malsimilain spezoin de arboi. Nur farita arbaro, tio estas botanica giardino povus aspecti tiele. La peisaggio antauniai oculoi estis unica, cae artezza, cae shainis al ni metaforo pri la lingvo esperanto. Ni entusiasmigis, faris multega in demando in alla maliuna cicerono chi udiris al ni. De pli ol tride chiaroi mi cicerona stratiu giardeno. Tiom scivolemain cae entusiasmain turistoin mine neniam vidis plei ofte la turistoi tedigas pri clarigoi post nur dec dec quin minutoi, cae demandas min kie trovigas restauratio, char ili jam volas mangi. Studentoi pri biologio venas citien por studi la arboin cae faras al mi facain demandoin sed ilin ne interesas racontoi cae legendoi ligitai de tiui arboi, cae apena ugiuas la bellezon de la loco. Via grupo mal similas, ciuin aliain grupoin ciuin mi conis. Ciui vi estas? De kie vi venas? dum circa duon horoni racontis alla maliunulo pri esperanto cae pri la movado. Li diris che li usos la Wikipedion por aciri plida informoi pri nia grupo. Mi povas raconti ancora unu personan sperton. Antau la jaro mi Miam visitis la Svisan Alpmontaron minimume dec foioin, cun mia familio. Ciu foie ni restis tie po circa un monaton, cae promenis tie per piede, per traino, per buso, per auto, per boato. Tial mi opinis che mi bonege conas la Svisa in cantonoin. Ciu mi vere conis ilin. O evidentigis che tu tenec En aprilo 2005 mi esperantistigis, ca en octobro 2005, ciam mi visitis de nove la Svisan Alp Montaron, mi ne plu estis simpla turisto, sed esperantista turisto. Ciam mi eniris la luitan apartamenton, mi trovis sur la tablo cioccoladon, cae la bultenon de la Svisa Esperantista Societo, cune cun in vit letero en esperanto. Eg de tiam, la telefono ne plurestis muta, la postchiesto ne plurestis mal plena, la sfisae cantonoi ec mal por mi. La tuta mondo ec mal por mi iomete. Mi comencis compreni la miraclan fenomenon kiun ciui esperantisto spertas pli au mal pli frue. La esperantista comunumo kiu estas nur et eta procento el la tut monda lo giantaro, capablas tamen doni la senton che la tuta mondo estas mal pli malamichema cae mal pli fremda ol oni supposis. La ne esperantistoi ofte demandas min, «Ciu vi ne usis la frantzan kai la anglan dum viai voiajoi tra las visai cantonoi antau la iaro 2005? Ciu vi ne daure usas ilin nun?» «Mi iesas, mi ja usis, kai daure usas tibuin lingvoin.» por mendi apartamento na ceti mangiagion interessigi pri la train horraro cae tiel plu. Mi neniam sentis min muta in la Svisalp montaro, sed ge amicoin mi trovis pere de esperanto, ec miain nunain ne esperantistain Svisain ge amicoin, Franz parolantain, mi ecconis danke al comunai esperantistai amicoi. Mi nepre devas raconti citie pri unu e la plene cutima espertoi en mia de chiara esperantista vivo. Temas pri la curseto cultura voyaggio in Vietnamio, quiu ec funccias ec de decembro 2000 de cunu en la pagiaro de educado net gi estas virtuala esperantista turismo, interactiva cae plei moderna, el tecnica vid punto, Acompana discuteo faciligas la retan contacton cun la vietnamai ciceronoi ca interchangioin de opinioi intercursanoi. Belegai bildoi ca aldonai filmetoi faciligas con cun punta i vietnamai tradizioi. Por mi gi estis exterordinare gioiga sperto. Pere de inter reta i mi spectis concertoin cae danso spectacloin, pup spectacloin, admiris belega in peisagioin, lernis pri neconatai plantoi cae bestoi, juis moci in popol racconto in conatigis cun vietnama pentro arto cae ceramic arto informigis pri la vietnamai festoi, festo i mangiagioi cae tiel plu set plei gravas che miai rilatoi cun vietnamai geamicoi li fortigis dum la ses monatoi de la curseto Lando, chiun mine niam visitis, cae saenis almi tute fremda antautiu curseto, subite enigis mian coron, cae egde tiam mia megas gin.